Գյուլամա Մի մարդ ընկան վխլկոտ այնում, վեր կարամ չիթա մնակ տանան տուսկյա։ Ամեն քշհանա ամեն իրգյուն կնեգն արտարան տուսոնում, տանում տորնո էլապիրում։ Մին իրգյուն էլետ մարդը կնկանը կշտին թա պահին շտավ լուստինգյա քարվան կտրելի քշերա է։ Կնեգեթա վաղս կլխետ կարամ չստատանան մնակ տուսկյաս Քերվան կտրողը ստերալ, համասումա, համտորը քլում, տրան թողում տրանա։ Մարդը իշքան ղաչանք բղատանք անում, թաթորնը պեցրա, կնեգի պես չի անում։ Դաթադևեր պես չսանում։ Մինցու մինգել մին քենդիրտու։ Ես հղեին իմ քինիմ, շենան տուսկամ, կինամ օրիշ տեղ ապրեմ։ Կնեգի ծուննան քենդիրը տամատարան, տա հղեյայնում քինում։ Շատ ակնում թախրեք, մինչուրու գրաղա տուսկամ, Դա մի մած կորեանում, փռնում է, տնում ծծումը հղեինում։ Մի խելա վերքինամա, տեսնումա մի մած Ղարադամա ծոխապիցրանում։ Նիամնում Ղարադամը տեսնում օխտո շապ մի մած գզղան տիրած ռշներեն, կրակեն տակնն տան վեր իբի օտեն։ Տահանցա մինը ձերքը տանամա բիդա, յախատ մի մած վիչիլ դուսոնում, ուշուբները նշաստամ թա։ Դե դուս կալիկ տեսնանք հյուր վիչիլամած լոխորտուսն onom etə ծուցեն կորենատուսոնում թասայել ինվիչիլիսա ուշուպնեն լոխ սրտաճանք ընտերնում դրան այդը էլամին օշապ ցիկատամ կորնուտագամի մզ մազբուկում թա եկեք տեսնանք հյուրմազա լոխ ճամմց լոխ վրցիկն տամ իրանց մազերը դուսոնում Այդ տղան էլ քենդերը դուսաոնում թա էսելի մազսա ուշուպնեն նորը մինա վախոմն, ասում են սա մզ լողջին կտրոլականա։ Ետնան կինամն փադու։ Յուլամա ասում է բերեք մզ քենդիրը ծառավը պատենք, պուկտանք, տանենք։ Բերումն ծմակը մաչի ծրերը մի խիլա տղ քենդիրա կպոտում վրտանեն նորից ուշուկները մինեթա ես մզ լողջին կտրոլականա պահինչանինք վերծրերան մի քանիսը պոկոման տանում, տահանք մսլահաթն անվեր օխտը, օխտ վսկա պերնեն տան ըտրան, հղը տինին վեր յուրան սպանևիչ։ Յուլամը վեր օխտերը վսկա պերնած կինամա յուրան շենը, ուշուկները միննելան հտը կինամ։ Վեր տանան մուտանոմա ծենատամ թա ակնեք, տորնը պեսրա է օխտերը վսկա պերնած կյամում։ Այդ վաղթը դերը տղերքատ մոտ է անում։ Սկանամա եշում տսնում օշապնել յուլամն հետ ամմն հինչ գլխով անգյում։ Պեցուր սասավ թա էս ամենավոխլոկոտ մարդնա հունցա կեցալ ես կան վսկեն ուղտերեն պերնալ պերապ։ Օշապը գլխով անգյում վերտա իրանց կմականա եկալ, ոզումա յուլամն սպանը վսկեն ետ երոնը տանը։ Յուլամը կնգանը թա տերակապել դե օշապը մորթենք։ Ուշապեն աշկը վերհելա առաջայելալ դրանավխացած նորից ավախում սրտաճանք դեռնում օղ դեռնանվես կնթողոմատեղ փախչում Իլաման կնեգե խացած դորնը պեցանում վսկեն օղտերան վրաոնում սկսումն մած մած պալատներ շինել իլամնել դեռմա շատ մած հարուստ մարդ դերին աղոթքը։ Մին անգրագե դերայնում միշենում։ Մին օր էջ միացնա մի վարդապետ ակյամ վերտսնա թատա հունսա մռալ թահում հրսանակյանում աղոտկանում։ Դերը վարդապետին հետ կինամա ժողովուրդու հվակում ասմա «Ա ժողովուրդ, գյուդումք ինչ կա»։ Ժողովուրդն ասում «Չէ, գյուդում չենք»։ Դերն ասում է, դե վեր գյդում չեք, կեցեք ձեր պենին, տանք ետ ընտերնում կինամ։ Էքսի օրը նորից են ժողովուրդ են հավաքում, էլհադերը հրցնում է, աշ ժողովուրդ գյդումըք ինչ կա, հավաքված մարդիկ ասում են, հա, հա, գյդումըք։ Դերն ասում է, դե վեր գյդումըք, էլ ինչ ասեմ, կեցիք։ Ժողովուրդը կինաման։ Մինոր անսկասած վերվրթաբին նանդերը նորից են ժողովուրդ են հավաքում, ես դնումը Ես ժողովուրդը պայմանավորվում է, որ դերը թա պետպեները հրցնե, կսնասը գյուդումն, կսնելասը գյուդում չենք։ Իտի էլ անման։ Էքս յորը որ ժողովուրդը հվակումն, դերը նորից է հարցնում թա, «Ա գյուդումը ինչ կա ժողովուրդ»։ Կսնասումն, «Հա գյուդումը», մին կսնել ասում, «Չէ, գյուդում չենք»։ Ես դնում դերը յետա տերնում ասում, «Հու գյուդում չի, թող քինա գիտացող մարդն անահրցնե»։ Իտի ասումա թողում քինում։ Էն մի օրն էլ ժողովուրդը որ հավաքումն դերն սկսում է աղոտ կանել։ Դե էլ տարչի ճինանչում սաղմոս յաշարական կարտիլեսկիել գյուդումչի սկսում է ինք նրան խոսելը կթնտակեն մրմրամա ասմա Երգին կավամին ղուշակինամ տեղինա տեղինա ալելույա ալելույա վրդերը նորից ասում տեղինա տեղինա վրթապետն է տետա տերնում ասմա մմ Էստեղ ժողովուրդը վեր կաշինել մաշկեն, տեղենա է, տեղենա։ Ամքա 30 կապեկ էլ չի ինգյում։ Երկու մոտը հնգերն անում, տանց ամենը շատ պարտքան օգայնում։ Է պարտ գրած կապեգնել իդ տանչար։ Էն միննել շատ բիդի յուրան քաշողայնում կապեգնել պես չի թողում։ Հունց հապտահում վեր այդ պարտ քսիրո խնգերը դրանա մհդ մին երեսում կապեկ պարտ կայորոնում մին քանը տարե անցկենում տա հնգերեն պարտ կտամչ։ Հնգերնել քինելավ գելավ կարում չի յուրան պարտ կինքյոնե։ Կյամա 20 տարեն գլխավն անցկենում էլի չի կարում ինքյոնե։ Դա 100 մնը თუ ծախսանում կինամ տրատոն, մին լավ օտոմ խմում վերջումնել իրաներս ուն կապեկը օզում հնգրնասումա, ախ ես ճապա քաշալ, ծախսրալ եկալ, դու կինա ծերտոն ես քուփոտ կպիմ։ Նորից մին տարե կլխավնանց կենում, Պարտ քյորոնողնել փողը տամչի ու տամչի։ Պարտ տվողնել քինամատրա տան առաջին մին տոն շինում, ընդեղ կնում հանցում միշտ հնգերը տսնա, մտը պահե տանը յուրան պարտքը տա դա տեսնումա վեր հնգերն ուրան պարտքը ոզում չի կնգանն ասումա ես ստուսոտ մռնլա կանոն դու էլ ստուսոտ ինձելալած կնիս ամեն ինչ ընելանը յետը վրինց կտանեք թաղեք ինձ նհդ մի քանի օրվա ուտելի տեստեն կդինիս հենգիստիս ղաթամնել մին ցակ թողնես հանցուղեր օդ խաղանե մին քանի օրտեղ կնամ յետնան տեսնամ ինչ եմ անում Սուտուսոտ մռնելանի յետը տրակնագի սուտուսոտ լացայնում վայ վայանում ժողովրդել որլող վակումն հնգերնել եկամ դաստի կլխուան գյուն վրտա մռալչի սկսումա ինքնել սուտուսոտ լացինիլը յետնան մտքումն ասումա ես սրան մին հունց քալակ պիտիկամ վեր մինչև գյանքն վերջի մնան կցիվիչ որ ժողովրդելով սկսումն լացինիլը այդ մռած տղեն հնգերն ասումա Դե լավ, թողեցեք հնգերս վերջին պարտ կստամ։ Ես իմ ցերքավս լղացնին։ Ժողովուրդն էլ ասում են, դե կոմոտը հնգերը տա, հունցու սրտավը տան դիրա։ Դա պիրումա լավ ջուրի փիցնել տամ, հռացում, են չակերտա որ մռած հնգերեն թա, դեղատ երկած թաչի հրդեկած ջուրը կալխատը մծլական։ Հնգերս աշի անում։ Դա սկսում է պողպլթալիս ճիրավ հնգերեն լղացնելը, հնգերեն էրումա խրավում, սա զորրա յուրան պահումա սյաշ չի անում։ Դրան տանամն յուրան ուտելի տեսի տենին նհը թաղում։ Հնգերը գյդումա վեր, հրացած ջուրու գծելանը յետնել չի մռալ, բադարակա յետը մին պահա յորոնում, քշերը քինամ հնգերեն թաղաստը մին ինգունավը ցակում, նիմոնում կողքեն պարգում։ Այդ վաղտը 40 ղճղնեն ինչ վեր քերվանա վսկե թլանած պիրումն վեր հենց տգել ճոթանեն։ Վսկեն ածմն տահանց գերեզմանն գիրա 40 տեղ բոլ-բոլ փայն անում։ Այդ ղճղներն մծին մի շատ սորու երկան շաշկայանում տահանց ասումա Էս հաթը շաշկան կողալականում էս թազա թաղած մռելին փորո տեսնամ հիշտեղ ավատյուսքամ։ Այդ վախտը ճող թնգրնել տակ են ննում, այն մինն ասում է 30 կապ եկստո։ Տղաչողներն սկանում են գյուդում ընթա մռռնեն յուրանցանային վսկուն փայը ուզում, վսկեն թողում են վրացած փախչում։ Երկու հնգերը դուսինքամ վսկղեն լող յորոնում նիմոնում փոսը ցակած տեղավներ լուսնինգին շողքը ինգալար ըտեղ տանկը սկսում են լուսնինգին շոխկեն տագեն վսկեն կեսանելը ճոտ անողո պրտկատար հնգերնայնում ենկալխան պարտկը տուսակյամ հնգերեն վսկեն 30 կպեկա պակաստամ հնգերնել կրվում ասմա ախայուսին վսկես պակաստամ Այդ վաղտը ղճղնը նորիմինան ռիսկ գնալ եկալ վեր իրանց վսկեն 7 յուրոնեն տահանց ղալմաղալ են սասսկանումն, ղճղներ են մծն ասումա, «Պա, տեսե, մռելնեն հիշքան շատն, որ այդքան վսկին ճոթը նրալ, ամըքա 50 կապեկել չի ինգալ»։ Ջղաց են հրսանեքը Մին շենում մին դեր այնում, այդ դերը մին կնգանը հետ այնում։ Մին օր դերն այդ կնգանը վեր տեսնում ասմա, ցավը տանեմ, մունք ամենտեղ շորնք եկալ։ Մնամա լեհա, մհդ քինանք, այն քյոհնա ճեղացը։ Էքուց ցակեցքելին մխրետես էտենա երկոնես, հանցկյաս վեր մարդ չի տեսնա։ Դու մի ասել այդ վախտը տահանք վեր խոսումին, մին նղարաչի տահանց անամուտը գյողլոկացած այնում անջուկահոնում։ Так շերավ շհանա նղարան յորահոնում իրանց անաչելի կյամնի մոնում ճղացեն տաշտը ընդեղ տապուրանում։ Քշահանան դերը կինամա ճղացը օրդնում նրանա յետնել ընկնեգնանի մոնում։ Հələ սուտ սուտա հասեն սոպրանքցումը նստում մին լավոտում ետնան դերնասմա ամմեն պեն իրան տղնա մզ մնամա աստղ մին լավ հրսան եկանենք Դեր նուրան սիրած կնգանը խտում ա թա չէ նղարաչին կոպալնեն տուս ահոնում սկսում նղրեն վերթակել է։ Նղրեն սասը վերտուսակյամ չեղասն ոզում աթա տահանց կլխեն պարանկյա։ Դերն ու այդ կնեգի սուպրան թողոման կցած պախչում։ Նղարաչին նստում ատահանց թողած տեսը տենը մեն լավ։ Օտում սուպրան յորոնում կինամ շենը։ Դստում դերը ժամանարաչին վննկացած։ Դերեմ մտանը մասմա իմ հախը սիրեք մանեթա դուս կալտո դերն ասում ահա ու ինչի թաղը նղարաչին ասում ձեր հերսանեք է քյոնա ճղացումը ես ամրալ վեր փողը ստասվիչ քիննականում լողջին նաղլանեն դերը դուսանում դրան իրեք մանեթ դամ ետնան ասում դես կզանակաման վիճ մի մարդ գիդավիչ